Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Prosinac je 1395. godine. Ugarsko-hrvatski kralj Žigmund Luksemburški zapovjeda opću mobilizaciju u svom kraljevstvu. U njoj spominje da mu je sultan Osmanskog carstva dao poruku da sljedeće godine namjerava napasti Ugarsku. Kralj nije mogao pozvati svo plemstvo u rat izvan granica kraljevstva, ali neki od magnata odazvali su se na kraljev poziv. Tim su se trupama pridružili vitezovi zapadne Europe. Najviše ih je bilo iz Francuske i Burgundije. Srednjo vjekovni kroničar Jean Froissart procijenio je da je francusko-burgundski odred brojao oko tisuću vojnika. Pored njih brojni su bili vitezovi i vojnici iz njemačkih zemalja. Sve u svemu, kako to procjenjuje Tamaš Palos u svojoj povijesti osmansko-ugarskih ratova, Žigmund je pod oružjem okupio oko tisuća ljudi. U lipnju 1396. kralj je otišao na kratko putovanje po sjevernim granicama kraljevstva, vjerojatno kako bi se osigurao od napada poljskog kralja. Žigmund se spremao na križarski pohod, ali to nije značilo da stari neprijatelji neće iskoristiti prigodu za napad. Onda je krenuo za Varad, danas Oradeu u Rumunjskoj. Nakon toga za Orsovu, danas Orsova također u Rumunjskoj. Kralj je putovao s malenom pratnjom. Većina se križarske vojske okupila u Budimu i slijedila lijevu obalu Dunava. Sredinom kolovoza križarska vojska prešla je Dunav kod Orsove i onda se uputila dalje rijekom, ali sada desnom obalom. Za to vrijeme vojvoda Štibor od Transilvanije napao je Vlašku i porazio vojvodu vlada i neke osmanske pomoćne trupe. Iz Vlaške Štibor je krenuo na susret s Žigmundom. S njima je možda bio i Mirča, koji je sada vladao Vlaškom. Štibor i Mirča kralju su doveli još nekoliko tisuća boraca, uglavnom lakih konjanika i križarska vojska sada je narasla na nekih 15 tisuća ljudi pod oružjem. Sultan Bajazit znao je da dolazi križarska vojska. Ako mu to nisu dojavili špijuni iz Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva, na toga je upozorio prolaz velike kršćanske flote kroz Bospor i Dardanele. Uglavnom, mletački i dženoveški ratni brodovi uplovili su u Crno more, a onda su krenuli prema ušću Dunava u to more. Bajazit je na prijestolje došao 1389. godine, nakon što mu je otac Sultan Murat ubijen u bici na Kosovu polju. Kada je kao najstariji sin naslijedio oca, dao je nalog da se ubije njegov mlađi brat Jakub. Mark David Bear u knjizi Osmanlije, Kanovi, Cezari i Kalifi piše. Bajazit je bio prvi osmanski vladar koji je dao ubiti svoga brata nakon što je postao glava dinastije. Također je bio prvi koji se prozvao ne samo sultanom, već sultanom Ruma, Rima. Bacio je svoje oči na rimsko carstvo, Bizant. Do 1390. njegove su trupe prisvojile cijelu zapadnu obalu Anadolije i učinio je cara u Carigradu svojim vazalom. Godine 1394. nakon što je pokorio luke na Crnome moru, Makedoniju, Albaniju, Tesaliju, bugarski glavni grad i Solun, Bajazit prvi počeo je i prvu osmansku opsadu Carigrada, drevnoga glavnoga grada Bizanta, okruženog s tri strane vodom. Do tog trenutka Osmanlije su bili sposobni sagraditi opsadne tornjeve kako bi napali gradske zidine, kopati tunele kako bi ih urušili i postaviti blokadu kako bi čak ocijekli neprijatelja od mora. Carigrad će izdržati tu opsadu, njega će zauzeti tek sultan Mehmed II. pola stoljeća kasnije. Ali Bajazit je nastavio napredovanje na sjever, prema srednjoj Europi. Godine 1396. On je prema križarskoj vojsci Žigmunda Luksemburškog poveo između 15 i 20 tisuća vojnika, mješavinu spahijskih konjanika, janjičara, azapa i akindžija. Bajazit je znao da će mu se pridružiti i odred srpskog despota Stefana Lazarevića, kojemu su osmanski vojnici ubili oca na bici na Kosovu polju. Sada je Stefan bio osmanski vazal, a njegova sestra Marija dana je Bajazitu za ženu. Tu je vojsku Bajazit doveo do Nikopolisa, Nikopolja, mjesta na Dunavu u današnjoj sjevernoj Ugarskoj. Tu je vojsku Bajazit doveo do Nikopolisa, Nikopolja, mjesta na Dunavu u današnjoj sjevernoj Bugarskoj. Tamaš Palos Falvi u knjizi Od Nikopolja do Mohača, povijest osmansko-mađarskog ratovanja, piše. Kada je došao do Nikopolja 24. rujna, sultan Bajazit rasporedio je svoju vojsku u obrambenoj formaciji negdje južno od dvorca. Taj se raspored uvijek koristio protiv zapadnih viteških vojski, čija je taktika bila temeljena na masivnom konjičkom jurišu. U središtu bio je sultan sa svojim pukovnijama osobne straže. Ispred njih bili su janjičari iza niza naoštrenih kolaca. Ispred janjičara bili su strijelci Azapi, dva krila sastojala su se od rumelijske i anadolske spahijske konjice pod zapovjedništvom dva Bajazitova sina. Zadaća neregularnih konjenika Akinđija bila je da stalno uznemiruju neprijatelja i navedu ga da dođe naprijed kako bi se narušio njegov borbeni poredak. Posve sigurno je za savezničke kršćanske snage bio nevidljiv položaj srpskog odreda, koji je Bajazit namjerno sakrio kako bi ga koristio kasnije u bici. Osmanske trupe prvi su puta zauzele utvrdu na europskom kontinentu 1352. kada su zauzele Cimpe kod Galipolja. Do tada jedino je bizanska vojska ratovala s Osmanlijama. Nakon dolaska na europsko tlo, vojske balkanskih država počinju ratovanje s tom novom silom. Ugarsko-Hrvatsko kraljestvo prvi je puta imalo veći sukob s Osmanlijama 1389. kada se u bici na Kosovu polju borio i odred koji je vodio hrvatski ban Ivan Paližna. Žigmund prvi puta vodi vojsku protiv Osmanlija 1390. kada pokušava preoteti od osmanske vojske utvrdu Golubac na desnoj obali Dunava. Ti okršaji dali su ugarskoj vojsci nekakvo iskustvo borbe sa osmanlijskom vojskom. Zapadni križari tog iskustva nisu imali. I to će biti uzrok propasti. Tamaš Palos Falvi piše. Žigmund i njegovi ugarski baruni s nešto iskustva u ratovanju s Osmanlijama predložili su da bitka počne s lakim konjaničkim jedinicama Vlaha i Mađara, nakon njih da slijedi juriš savezničkih vojnika koji bi trebali skršiti osmansko pješaštvo prije nego spahijska konjica ima vremena za pregrupiranje. Takav plan bilo je nemoguće provesti s U Uostalom, Ivanu od Burgundije njegov je otac zapovjedio da uvijek maršira na čelu trupa i Žigmund je na kraju morao popustiti. Vjerojatnije je da su se teško oklopljeni zapadni vitezovi smatrali nadmoćnima, ne samo neregularnim osmanskim trupama, već i od njih manje oklopljenim spahijama. Na dan bitke francusko-burgundijski odred postavljen je na čelo, s ostatkom križarskih trupa i većinom mađarskih u drugoj liniji i vlaškim i mađarskim trupama na krilima. Nema informacija o položaju pješaštva. Njegova uloga u bici bila je i onako zanemariva. Ujutro 25. rujna na sam dan bitke Žigmund je ponovno pokušao razgovarati s vođama europskih križara. Oni se nisu dali uvjeriti da promijene plan bitke. Na čelu francusko-burgundijskog odreda bio je Filipo d'Artois, Crofodoa. On je imao pozamašno iskustvo ratovanja, ali s engleskim trupama u stogodišnjem ratu. Godine 1393. postao je pozornik Francuske, visoki krunski dužnosnik. Tada je to bio najmoćniji položaj koji je mogao zauzimati plemić u Francuskom kraljevstvu. Filip nije namjeravao slušati savjete ugarsko-hrvatskog kralja. Tamaš Palos Falvi piše. Poticani od grofa od E.A., Francuzi i Burgundici napali su bez oklijevanja, vjerojatno jurišajući prvo nizbrdo, onda uzbrdo. Kao i obično, neregularne turske snage su se raspršile, ali zapadni vitezovi nastavili su svoj napad, suočeni sa stalnim plotunima osmanskih strijelaca. Iako lake strijele ispaljene iz kompozitnog luka azijskog tipa vjerojatno nisu mogli izazvati ozbiljne ozljede, na kraju je barem dio vitezova na koncu sišao s konja bilo zbog toga što su njihovi konji bili ranjeni, bilo zbog toga što su došli do linije s naoštrenim kolcima i pokušali ih ukloniti kako bi napravili prolaz. Kako bilo, konačno su uspjeli doći do položaja osmanskog pješaštva i krenuti na bokove. Je li to bio planiran potez ili su se vitezovi probili kroz osmansko pješaštvo ili su se, kako tvrde neki izvori, probili sve do vrha visoravni i tamo zatekli drugi neočekivani konjenički osmanski odred, vjerojatno sultanovu tjelesnu stražu koja je krenula u juriš, na sada razbijene Francuze i Burgundijice. Nakon žestokog otpora i pretrpljenih teških gubitaka, križarska prethodnica je kapitulirala. Žigmundu je ostalo dosta vojske da izvrši drugi napad, ali čini se da je prošlo dovoljno vremena da se osmanske snage pregrupiraju i da im dođe pojačanje. Izvori kažu da se drugi val napada koji je poveo Žigmund ponovno našao u bici s osmanskom konjicom i pješaštvom. Konačan udarac križarskoj vojsci zadala je konjica Stefana Lazarevića. Prije bitke križari nisu znali gdje je ona. U ključnom trenutku Bajazit ju je poslao na neprijatelja i križarska se vojska rasula. Malo se tko od križara spasio iz bitke kod Nikopolja. Bajazit je zapovjedio pogubljenje dijela križara u znak osvete na pogubljenja koje su oni činili na putu do Nikopolja. Pošteđeni su mladi i oni za koji se mogla dobiti otkupnina. Žigmund se spasio bijegom na brod na Dunavu. U bijegu mu je pomogao grof Celski. I tako je završio prvi pokušaj ugarsko-hrvatskog kralja da križarskim pohodom porazi Osmansku carevinu. Proći će više od pola stoljeća prije nego što će se jedan ugarsko-hrvatski vladar odvažiti da povede križarsku vojsku protiv Osmanskog carstva. Godine 1444. na to se odvažio Vladislav iz poljske vladajuće kuće Jagelović. Na prijestolje došao je 1440. Odmah po krunitbi u kraljevstvu je počeo građanski rat jer je on bio došljak a kralj prije njega, Albert Habsburgovac, imao je sina Ladislava, uz kojeg je stao dio plemstva i obitelj Habsburg. Vladislav je uspio pobijediti u građanskom ratu i 1444. na poticaj papinog legata Julija čezarinija odlučio je krenuti na novi križarski pohod. On je imao nešto što nije imao Žigmund, Janoša, Ivana ili Janka Hunjadija, vojskovođu koji se proslavio ratovanjem s Osmanlijama. S 32 godine on je postao zapovjednik obrane kraljevstva na Dunavu i od tada je počeo sticati slavu uspješnog protuosmanskog vojskovođe. Godine 1441. vodio je Ugarsko-Hrvatsku vojsku pobjedu kod Beograda. Sljedećih godina pobjeđivao u vojnama u Ardalju i Vlaškoj, u bitkama kod Niša i Sofije. Godine 1444. činilo se da je sve spremno za odbacivanje Osmanlija. Vladislavu ipak neće biti suđena titula pobjednika nad Osmanlijama, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. katastrofa kod Varne je rezultat jedne loše procjene samog Janka Hunjedija, a onda i kralja Vladislava I. Jagelovića. Naime, ne smije se zaboraviti da se istovremeno dok dakle, Janko Hunjedi uspjeva izvojevati te velike pobjede tijekom 1442. i 43. godine, početkom 44. godine, istovremeno nije stišao i potpunosti ni sukob na zapadu, jer i dalje Elizabeta potpognuta sa Fridrikom Hadurgovcem smatra da njen sin Ladislav treba biti legitimni vladar, dok diugorskog plenstva podupire Vladislava i tu se vodi jedan konstantni rat na zapadu, dakle na zapadnim granicama Mugorsko-Hrvatskog krajstva koji će tek 16.12.1442. biti primiren na način da je uspio papijski kardinal Julije Cezarin uspio dogovoriti sa Fridikom Habsburgskim da Vladislav može vladati, Vladislav Egelović, do kraja svog života, a da bi ga nakon toga trebao naslijediti Ladislav Postum. To će onda otvoriti mogućnost i e, s jedne strane podići ugled Cezarina na dvoru Vladislava, Vladislava Jagelovića, ali i podići dakle nekakvu borbenu gotovost ugarskih snaga jer se više neće morati ratovati na zapadu, te će već e, zapravo u ljeto, neposredno nakon potpisivanja mira u Segedu, e, Julije Cezarin početi zagovarati činjenicu da kad su već bile toliko veliki uspjesi Kunjedijeve vojske, da zapravo taj mir ne treba poštovati jer je riječ zadana dakle nekršćaninu i to jest dakle poganinu ne, ne, treba se poštovati te se zapravo uspjeva, uspjeva nagovoriti veći jugorskog plenstva a i kralja Vladislava da se organizira novi pohod. I sad tu dolazi činjenica da ta latentna zavada sa Vlaškim vojvodom zapravo će biti otežavajuća okolnost za, za planiranje tog rata, jer Vlad drugi bez obzira što ga je godinu dana ranije, to je dvije godine ranije, Janko Hunjadi maknuo sa prestolje uspjeva se vratiti 1443. na prestolje u, u Vlaškoj i pokušava zapravo lavirati između Osmanlija i Ugarskog kraljestva te savjetuje Hunjadija i kralja da zapravo taj pohod koji se trebao zapravo događati krajem ljeta i u jesen u jesen 1444. nije dobar da zapravo strateški je to neodrživo i da to zapravo ne, ne treba činiti i sam se ne pridružuje tom pohodu, ali šalje svoga starijeg sina Mirču sa 4000 vlaških vojnika. Pouzdano se zna samo godina rođenja Janoša, Janka ili Ivana Hunjadija, 1407. Točan datum i mjesto rođenja nisu poznati. Bio je iz redova sitnog plemstva. Otac Vojk bio je vjerojatno sitni plemić iz Vlaške. Janoš Hunjadi probijao se kroz život kao paž i familijar u moćnim magnatskim obiteljima. U veljači 1441. godine on se istaknuo u bici kod Batašeka u kojoj je Vladislavova vojska porazila pristalice Ladislava V. postuma. Tada je počeo njegov uspon. Vladislav mu daje titule Erdaljskog vojvode i kapetana Beograda i tako on postaje odgovoran za južnu granicu kraljestva. Hunjadi je zajedno sa Nikolom Miločkim držao skoro polovinu Ugarsko-Hrvatskog kraljestva. Njihova se vlast protezala od stolnog Biograda i Pečuha na istok, sve do istočnih Karpata. Iločki se usredotočio na borbu protiv Vladislavovih pristalica oko Pečuha i s obje strane Drave – Hunjad je dobio istog za obranu. On je brzo slomio ostatke Ladislavovih pristalica i zaveo red u dio kraljevstva kojim je upravljao. Pal Engel u knjizi Kraljevstvo Svetog Stjepana, povijest srednjovjekovne Mađarske, piše. Hunjadijev ulaz u igru u ulozi glavnog igrača odmah je doveo do preokreta u Ugarsko-Osmanskom ratovanju. Nakon što je 1441. siločkima od braća Talovac preuzeo obranu Beograda, on je umarširao u Srbiju i porazio Išaka Bega Smedereva. Godine 1442. postigao je dvije pobjede u nizu, svaka od njih bila je prilično važna. 22. ožujka protjerao je tursku vojsku Bega Mezida koja je pustošila Transilvaniju. Onda je u rujnu u Karpatima uništio trupe koje je vodio Šehabedin, Beglerbeg Rumelije, zapovjednik osmanskih trupa u Europi. Nepotrebno je reći da su te pobjede malo značile za nepresušne resurse Osmanskog carstva, ali taj niz pobjeda dovoljno odjeknuo da je učinio Hunjadija idolom nacije. Stekao je reputaciju nepobjedivog zapovjednika koji je s lakoćom pobjeđivao svakog neprijatelja. Uistinu, svima se činilo da je on, kako je to kasnije napisao Ivan Turoci, dugo očekivani heroj koji će ponovno voditi Mađare do pobjede i podići kraljevstvo iz jadnog stanja. Ta će se reputacija održati stoljećima. Janoš, Ivan ili Janko Hunjadi ući će zbog tih pobjeda kao Sibinjanin Janko u narodne pjesme u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Njegove će pobjede zabilježiti i Andrija kačić miošić u razgovoru ugodnom naroda Slovinskog. U pismima Vojvode Janka, rečenog Sibinjanina, kačić miošić je napisao da je komu poslušati bilo što govore krajišnici Turci, vele oni, jao naša majko, pogubi nas Vojvoda Janko, ne vidiš li sveće Muhamede što se čini od čispeta tvoga, kamo tvoja sablja okovana, jer ne sičeš dušmanina svoga. Poslibana Kastriotić Jurja nije zmije nad Vojvodu Janka, svuje tursku zemlju porobija do jedrene grada bijeloga Mnoge paše i mladi veziri bojak biše svojevodom Jankom, ali svoje pogubiše glave. Lani razbi cara čestitoga pod bijelim gradom Biogradom. Valja bižat u zemlju Arapsku, jer od Janka živit ne možemo. Muhamede, naša mila majko, ne vidiš li što nam čini Janko? Godine 1441. Janoš ili Janko Hunjadi prvi je puta vodio uspješnu obranu Beograda, ključne točke obrane Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva na Dunavu. Kod Varne, tri godine kasnije, nizu pobjeda Janoša Hunjadija došao je kraj. Slivom Dunava se vojska kretala, dakle, prema, htjeli su ići prema presolnici Jedrenu ili Erdinama, ali su dakle e, se sukobili kod Varne, području današnje Bugarske, sukobljavaju se sa osmanskim snagama. E sad, opet izvori nisu sasvim, sasvim jasni. Izgleda da je kršćanska vojska uspjevala pobiđivati u tom sukobu i u jednom trenutku kada se, kada se dio osmanskih trupa počeo povlačiti, lijevo krilo koje je bio, na kojem je bio Hunjadi zajedno sa kraljem je odlučilo izvršiti odlučujući napad da bi zapravo zaokružilo, zaokružilo sultanove trupe. Međutim, u tom trenutku Čini se da vlaške dakle, trupe nisu postupile kao što, kao što se od njih očekivalo, te se kraljeva pratnja i sam Hunjedi e, su se našli okruženi. Hunjadi je shvatio šta se događa i pobjegao sa, bojišta, dok je kralj ostao i kasni izvori govore o tome da, da su ga janjičari zapravo rastrgali. Međutim, u trenutku kada hunjedi, kada krčevska vojska je svjesna da su izgubili, dakle osim kralja Vladislava koji je tamo poginuo, pogiba i kardinal Cezarini, to je veliki poraz krčevske vojske. Međutim, sudbina kralja u tom trenutku nije sasvim jasna. To je već početku 1445. Vlad drugi, bez obzira na taj svoj latentni sukob sa Hunjadijem pokušava organizirati neku vrst vojne ekspedicije da se proba utvrditi sudbina kralja, iako je moguće da ga se, da ga se spasi od osmanskog, osmanskog dakle, ropstva, međutim kasnije će biti sasvim jasno vijesti, kasnije će doći da je kralj zapravo ubijen. Janoš Hunjad u ratovanju sa osmanskim trupama oslanjao se na nešto što se nazivalo Wagenburg. Doslovan prijevod bio bi burg utvrda od kola. Osmanske trupe bile su brze i pokretne, sposobne zadati munjeviti udar. Kako bi otupio tu oštricu osmanske vojske, Hunjad je odlučio svoju vojsku zaštititi na maršu. Tamaš Palos piše. U pohodima protiv Osmanlija Janoš Hunjadi se uvelike oslanjao na Wagenburg, mađarski sekervar, koji se formirao od teretnih kola opremljenih topovima malenog kalibra. Korištena prije svega za obranu, ta pokretna tvrđava ostala je temeljni element mađarske vojne organizacije sve do 1526. godine i što više ostavila i snažan utisak na osmanski način ratovanja. Hunjadi je kola na koja bi postavio topove koristio i za opkoljavanje neprijateljskog tabora. To su kasnije preuzele osmanske trupe kod Wagenburga odigrao se i završetak bitke kod Varne. Nakon što je juriš kralja Vladislava prema osmanskom sultanu završio njegovom smrću, osmanske trupe ocijekle su Vladislavu glavu i postavili je na kolac, kako bi ju vidjele ugarske trupe. Nakon toga uslijedio je završni juriš osmanski snaga. Ugarske trupe povukle su se u Wagenburg. Tamaš Falevi piše. Hunjadi je pobjegao s bojišta i krenuo na sjever prema Dunavu, praćen šačicom svojih pratitelja. Drugi, ili nesvjesni kraljeve smrti ili nisu mogli pobjeći, vratili su se u Wagenburg, gdje su proveli noć relativno mirno. Koliko su mogli usred noći uspostaviti pravilni Wagenburg i ojačati utvrđeni položaj topovima i arkebuzama na sve četiri strane, ne zna se. U svakom slučaju, do jutra Osmanlije su okružili Wagenburg, svjesno ostajući prema anonimnom kroničaru, izvan dometa kršćanskog topništva. Lišeni opskrbe i nade u pomoć, trupe u Wagenburgu uskoro su se bezuvjetno predale. Dok su zdravi mladi ljudi zarobljeni i porobljeni, ostali su stavljeni pod mač, vjerojatno kao odgovor kako na narušavanje mira koje je prethodilo napadu, tako i na užase koje su počinile kršćanske trupe na maršu prema Varni. Janoš Hunjadi izvukao se iz bitke kod Varna i uspio se vratiti u kraljevstvo. Tamo su ga čekali stari neprijatelji. Dakle, rod Sjenskih zapravo su bili senečki ili žovneški gospodari, to je jedan grad dakle, u području Krajinske, u, slivu rijeke Save, koji se od 12. stoljeća polako uspjeva dakle, uzdizati, prije svega koristeći vrlo sličnu dakle, metodologiju kao što su činili Hasburgovci, inteligentnim ženitbama, a svoj pravi uspjeh će zapravo, zapravo doživjeti polovicom 14. stoljeća kada će se osloniti zapravo na te iste Hadrugovce koji će im darovati grad Celje i od tada od 1341. se nazivaju Celjski. Jednako tako dobit će na, na upravu čitavu Krajinsku i postaju zapravo krajinski, e, ono što se u slovensku kaže deželni grofovi, a daljni uspjeh doživjet će u doba Urlika prvog i Hermana prvog, koji će se opet sa sretnim brakovima, koristeći tu nestabilnu situaciju polovice 14. stoljeća, kada Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo ratuje sa Venecijom, oni će se priključiti vojsci Ludovika Velikoga, te će za, zbog zasluga dakle, u, tim, uh, tim ratovanjima dobiti određene posjede i na području Hrvatske. Ono što će, im, što će ih dodatno uzdići je činjenica da će se Herman I oženiti sa Katarinom Kotromanić, koja je opet bila, a rod Kotromanić je pak bio jednim vezama Elizabeta Kotromanić je pak bila supruga e, Ludovika Velikog, što će zapravo ih nekako oroditi zajedno sa kućama Anžuvineca, čime će zapravo si e, steći jednu, dakle, zalog dobre pozicije kada dođe novi vladar, a to je Žigmund. U doba Žigmunda, Žigmund je vladar koji zapravo je morao pronaći potporu između ugarskog i hrvatskog plemstva, budući da u trenutku dolaska, njegovog dolaska na, na prijestolje. Postoje i drugi pretendenti kao što je Ladislav Napoljski ili Ladislav otac Karlo Drački. Te će Žigmund zapravo ne samo celjske nego i, i druge rodove kao što su Talovci pa onda i Hunjadi uzdizati još od 1390. godina. Ono što je svakako pomoglo Celjskima je činjenica da je Herman Celjski bio prisutan tijekom bitke na Nikopolju 1396. i zapravo njegovom inteligentnom akcijom E, je e, Žigmund ostao živ, jer ga je zapravo Herman izvukao iz bitke dok Kunjani nije izvukao Vladislava iz bitke, te zapravo time su Cijeski dobili jednu zaslugu na, na dvoru, pa se i prilikom, prilikom osnutka 1418. tog reda, Viteškog reda Zmaja, jedan među prvima koji se spominje su zapravo urliki i Herman Lackovići na mađarskom Lakfi hrvatska su plemička obitelj, podrijetlom iz Njemačke, iz Nirberga. Ime su dobili po Lacku. Jedan od najmoćnijih Lackovića bio je Stjepan II, koji je u više navrata bio hrvatsko-dalmatinski ban. U građanskom ratu, nakon smrti Ludovika I. Velikog, on je stao na stranu Anžuvinske stranke i bio uključen u dovođenju Karla Dračkog na ugarsko-hrvatsko prijestolje i u osveti njegovog ubojstva. Ali kada je vidio da Žigmund pobjeđuje, pomirio se s kraljicama Elizabetom i Marijom, Žigmundovom suprugom, i dobio položaj Palatina, najvažnijeg plemića u kraljevstvu. Žigmunda je Stjepan II. Lacković pratio u bici kod Nikopolja. U njoj se nije istaknuo. Pobjegao je zbojnog bojnog polja. Nakon bitke Stjepan je odlučio zaigrati na sve ili ništa. Pal Engel piše. Posljedica poraza kod Nikopolja bila je pobuna Lackovića. Bivši palatin stupio je u kontakt s Ladislavom Napuljskim i njegovoj uroti pridružili su se njegov nečak Stjepan Mlađi i unuk Bana Mikca. Ali bila je to sva potpora koju je uspio sakupiti. Ostatak lige ostao je vjeran kralju, koji je prema tome bio sposoban brzo ugušiti pobunu nakon svog povratka. Dva Lackovića navedena su da dođu na kraljevski dvor i tamo su u veljači 1397. ubijeni, a golemo bogatstvo njihove obitelji kao i njihovih podržavatelja oduzeto je. Od tog trenutka Žigmund je bio odlučan da vlada sam. Baruni lige bili su sporo, ali ustrajno gurani u stranu. Samo su Kaniža i Detrik Bebek, novi palatin, ostali u službi nakon 1398. Njihova mjesta zauzele su do tada nepoznate osobe, dijelom iz kraljevskog dvora, dijelom iz inozemstva. Odmah nakon gušenja pobune, kralj je u službu primio grofa Hermana Ocelja iz Štajerske tog trenutka obitelj Celskih postala je ključna za Žigmunda. Herman će kao prve nagrade u kraljevstvu 1399. dobiti grad Varaždin i Zagorje. Od tada oni su se titulirali kao grofovi od Celja i Zagorja, a vrlo brzo postaće i najveći zemljoposjednici u Slavoniji. Nakon bitke kod Varne, Ulrik Celski predvodio je svoju obitelj u otimanju Kaptola i Gradeca, te Vranskog priorata. Ono što će dodatno njima podići dakle, krila jest i činjenica da 1405. godine Barbara Celska, kćerka Hermana Cjeljskog, se ženi kao druga žena za kralja Žigmunda a uskoro nakon toga i cara, što će zapravo njima omogućiti da osim brojnih posjeda koje im je Žigmund dodijelio kao što su Varaždin, čitavo Međimurje sa Čakovcem, čitav Vinodol sa Trsatom, pa onda 1418. godine i Bihać i Krupa, dakle jedan čitav niz posjeda na području Ugarsko-Hrvatskog kraljestva, zapravo će, zapravo će im omogućiti Žigmund da će ih izvući iz vazalnog podlosništva prema Habsburgovcima, te će od 1423. godine će postati nezavisni knezovi unutar dakle, Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva, a 1436. podiže ih na status izbornih knezova Svetog Rimskog carstva njemačka, njemačkog naroda, što su zapravo, dakle, to, to je ono najuži krug magnata unutar Svetog Rimskog carstva koji bira novog cara što će naravno, naravno njima dići krila do neba. Ono što treba imati e, na umu vezano sa Celjskima jest da zapravo to njihovo širenje, e, širenje na, području Ugarskog Hrvatskog krajstva, vrlo brzo će ih dovesti u sukob sa Hunjedevcima, koji opet sa druge strane, zapravo sa, dok Celjski napreduju uvjetno rečeno sa zapadne strane, jednako tako Hunjedejevci, Janoš Hunad i njegovi sinovi, dakle napreduju sa, sa istočne strane kraljevstva i dovešće ih u sukob zapravo upravo na hrvatskom dijelu Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva. Hunjadi je pokušao uništiti Celske prodorom u Štajersku, u samo središte njihovih posjeda. Nije uspio. Ratovanje za Slavoniju, Ulrik Celjski uzeo je titulu Bana Slavonije, također nije dalo rezultate. Ali Celjski također nisu mogli narušiti moć Janoša Hunjadija, najmoćnijeg čovjeka Ugarsko-Hrvatskog kraljestva. I sukob se nastavio i trajeće i nakon Janoševe smrti. Hunjadi je dobio još od razdoblja Alberta Hadrugovca, dobiva Severinsku županiju. Nakon toga Vladislav mu dodjeljuje dakle, čitav verdelj a dobiva, dobiva dakle, upravo i na pojedinim drugim županijama i brojne ove titule koje su, dakle, kao što je kapetan, beogradski kapetan, kasnije će postati i kapetan kraljestva i gubernator Ugarsko-Hrvatskog kraljestva. Ono što će zapravo predstaviti vrhunac njegove moći je činjenica da je nakon što je Vladislav I poginuo kod Varne, otvorio se zapravo opet novi dinastički prijepor ko će biti novi vladar. Prema ugovoru iz 1442. godine to je trebao biti Ladislav, međutim u tom trenutku Vladislav je maloljetno dijete. I iako će dakle već u travnju 1445. godine Ladislav biti od strane ugarskog e, plemstva proglašen za novog kralja, Filip Habsburgovac ga ne želi pustiti, te će ugarsko plenstvo na saboru 5. lipnja 1446. u nedostatku dakle osobe koja bi mogla dakle djelatno organizirati upravu u kraljevstvu, proglasiti Ivana Hunjadija gubernatorom kraljevstva. A istovremeno, dakle Ivan Hunjadi ima dvoje sinova. Jedan je mlađi sin koji će zapravo imati vrlo uspješnu karijeru na kraju, to je Matija Škorvin, koji će postati i ugarsko-hrvatski, e, ugarsko-hrvatski vladar. Njegov stariji sin Ladislav je zapravo bio desna ruka i okosnica dakle samome Ivanu Hunjadiju koji će steći dakle i e, naslovni slavonski banat i naslovno hrvatski ugorski banat, a upravo na tom području će se sukobiti sa cijeljskima. Jer Celjski su dakle, nakon smrti Talovaca će zapravo nasilno preuzeti to je početi širiti svoje posjede sa područja Varaždina, Čakovca i Vinodola, zapravo će pokušati preuzeti Slavonski banat, što će ih dovesti zapravo u sukob sa Hunjadijem, jer će Hunjadi s jedne strane na tu poziciju pretendirati gurnuti svoga, svoga sina, a s druge strane zapravo sam Ugarski sabor će ga ovlastiti da makne celjske iz posjeda u koje su bespravno, bespravno ušli. Što će ih zapravo, zapravo ga dovesti krajem 1446. u izravan ratni sukob, a budući da su celjski imali potporu Habsburgovaca, dakle dovest će ga ponovo u sukob sa friderikom III. Habsburgovcem, što će dakle dovesti, dovesti do jednog novog rata na zapadu kraljevstva, koji će biti okončen tek 1447. godine mirom u Đoru. Bitka na Kosovu polju 1448. je trajala je tri dana, od 17. do 19. listopada i bila je jedna od najkrvavijih bitaka koje je Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo vodilo sa Osmanlijama. Poljski diplomati i povjesničar iz 15. stoljeća Jan gluhoš piše da je na Kosovu polju poginulo oko 15.000 kršćanskih vojnika, a da ih je 12.000 zarobljeno. Tamaš Palos Falvi smatra da je ta brojka pretjerana, ali slaže se da je na Kosovu polju 1448. bilo krvavo. U ključnom dijelu bitke Janoš Hunjadi sa svojom se oklopljenom konjicom koju su osmanski izvori nazivali željezni zid obrušio na središte osmanskih snaga. Tamaš Palosfalvi piše. Ako je vjerovati Enei Pikolominiju, goruće deve bile su potjerane protiv konjenika koji su jurišali, što je zbunilo Janoševu konjicu. Pješaci Azapi dočekali su galopirajuće Mađare kišom strijela i osmansko je topništvo također počelo pucati, iako je njegova točnost bila ograničena. Ono što je zapečatilo sudbinu konjaničkih napada bila je nadmoćna disciplina osmanskog pješaštva. Kako se nisu mogli oduprijeti željeznom zidu, janjičari su se sklonili u stranu i tako otvorili prolaz u sredinu u kojoj je pojurila mađarska konjica sve dok ju nije zaustavio utvrđeni tabor. Janjičari su ponovno u pozadini zatvorili svoje redove i počeli ubijati neprijateljeve konje. Neki od Hunjadijevih vojnika uspjeli su prosjeći put iz osmanskih crta i naći sklonište u obližnjem selu, čije su kuće uskoro bile zapaljene od osmanskih konjanika, koji su krenuli u potjeru. Janoš Hunjadi opet je imao sreću. Kao i kod Varne uspio se povući iz bitke. Pal Engel piše da o žestini bitke na Kosovu polju može se saznati iz činjenice da je Janoš Hunjadi bio jedini moćni barun koji je iz nje iznio živu glavu. I opet se kraj bitke dogodio kod Wagenburga. Ostaci kršćanske vojske povukli su se u njega. Osmanska vojska se 18. listopada pod okriljem noći prikrala i otvorila vatru iz malih topova i svog drugog oružja. Završni dio bitke dogodio se u zoru 19. Bila je to bitka prsa o prsa u kojoj topovi više nisu pomagali. Prema Eneji Pikolominiju iz Wagenburga nitko se nije izvukao. Hunjadi se uspio vratiti u Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo. Tamo ga je čekao stari sukob. Nakon tog mira 1447. godine u Đoru, na neki način se otvorila mogućnost da se ponovo pokrene neka razina ofenzivnog rata prema jugoistoku, prema, prema Osmanlijama. Osim toga, ono treba, što treba imati na umu, da je opet taj latentni sukob koji stalno postoji između vlada drugoga i Janka Hunjadija, te Hunjadi 447. godine organizirao pohod novi pohod na Vlašku gdje je zapravo vlada drugog Drakula dao smaknuti, a njegovog sina Mirču koji je bio prisutan u borbi na, na Varni daje ga živog zakopati i instalira novog vojvodu, a to je Vladislav. Nakon toga zapravo se organizira novi vojni pohod prema Osmansko carstvu gdje se okuplja zapravo oko 35.000 vojnika i cilj im je dakle osmanska, tadašnja osmanska predstavnica Jedrene ili Edirne. Međutim, tijekom puta prema Jedinama dolazi vijest e, ugarskoj vojsci da zapravo se na jugu dižu albanske snage, e, dakle Skenderbega Kastriotija, te odlučuju u jednom trenutku Hunjadi da vojsku skrene prema jugu. Poziva u pomoć srpskog despota Đurđa Brankovića, međutim ovaj odbija. Dakle, opet iz razloga što je apsolutno svjesan kao što je i Vlad Rakul bio svjesan da sa Osmanlijama jednostavno treba na neki način naći suživot i lavirati zbog vlastite nemoći, dolazi do sukoba gotovo na istom mjestu gdje se dogodio i sukob 1389. godine. Sada 1448. godine između 18. i 20.10. dolazi do velikog sraza kršćanske i osmanske vojske gdje će zapravo kršćanska vojska u potpunosti izgubiti rat. Jedan od razloga tome je i činjenica da, da je srpski despot ne samo da je odbio da se, da se priključi vojsci, nego je odbio i pružiti logistiku kršćanskoj vojsci, te zapravo je krčanska vojska, dok je, dakle Hunjedijeva vojska dok se spuštala prema Kosovu je pljačkala despotovinu, što je naravno izazvalo dakle i pojedine borbe, a i činjenica da, da zapravo do teh sve hrane i logističkih potreba nisu na lak način došli. U svakom slučaju, nakon što je bitka okončana, na ubici su pokinuli Ivan Sekelj, Franjo Talovac ili Franko Talovac, hunjedi je opet uspio se na neki način izvući Međutim, zbog pljačkanja despotovine, Đureć Branković ga je zatočio u Smederevu, pa je onda zapravo o tome o tom zatočeništvu Janka Hunjidija koja je u tom trenutku proslavljeni krčanski borac protiv Osmanlija, barem tako slovi na području Ugarsko-Hrvatskog krajstva i zapravo u čitavom tom području jugoistočne Europe su ostale zabilježene, dakle pjevane su brojne, e, brojne narodne pjesme, a jedna od njih je zabilježena zapravo zanimljivo ne na području Balkana, nego dakle na području Apeninske čizme u Južnoj Italiji 1497. godine jedan pisac da de Pacijenca je opisujući jedan bal koji je bio organiziran u čast napuske kraljice Izabele del Balco, dakle dijelo se zove e, Lobalcino, je zabilježeno da je na tom balu su sudjelovali i neki slavenski pjevači koji su pjevali o Janku Sibinjaninu i ta njegovom tamnovanju u tamnicama despoda Đurđa. U drugoj polovini 15. stoljeća Janoš Hunjadi i dalje je bio najmoćniji čovjek Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva. Ali kako to piše Paul Engel, postao je sve usamljeniji. Za mladog kralja Ladislava V. i njegove saveznike on je bio smetnja, glavna prepreka prema punoj vlasti. Za svoje saveznike Janoš Hunjadi postao je prejak. Ali dok je god kralj bio u Beču ili Pragu, Hunjadi je bio u povoljnijem položaju. To se promijenilo u veljači 1456. kada je Ladislav konačno po prvi puta došao u Budim. Hunjadi je morao učiniti ustupak kraljevskoj vlasti. Odrekao se dijela kraljevih prihoda i nekih utvrda poput Budima. A onda je došla vijest o dolasku goleme osmanske vojske. Za njegovo skončanje, dakle, jednim dijelom su zaslužni i celski za taj, dakle, neslavan kraj eh, Hunjadijevaca, na neki način. Jer naime, što, što se događa? 1445. Ladislav je peti postum, je postao legitimni kralj, ali je bio i dalje u zatočeništu kod Habsburgovaca. Tek 1452. Ladislav se uspjeva osloboditi tog patronata Filidika III. jer austrijski staleži se bune zbog nekih drugih stvari protiv Firidikovog gotovo pa apsolutizma, te Vladislav se uspjeva osloboditi i počinje vladati iz Beča, ali budući da se zapravo radi o dakle to je 12-godišnjem djetetu, on e, dakle postoje različiti gubernatori, to jest patroni koji u njegovo ime vladaju u različitim dijelovima zemalja kojima on vlada. Međutim, za odgojitelja, budući da se radi o 12-godišnjem djetetu, je određen Urlek Celjski. A Urlek dakle ima trajni sukob sa Hunjedijevicama na području Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva, te zapravo cijelo vrijeme govori mladom kralju protiv Hunjedija, te se već 1453. zbog takvog razmjenu lošeg odnosa kralja prema gubernatoru kraljevstva, Hunjedi se odriče tog svog statusa gubernatora kraljevstva, ali ga kralj postavlja te 1453. za kapetana kraljevstva i nasljednog grofa Bistrice, te mu daje, dakle, daje mu i titulu upravitelja financija Ugarskog kraljevstva. Istovremeno Ladislav Hunjedi, dakle sin Janka Hunjedija, posljednji za Hrvatsko-Dalmatinskog bana, ali opet zbog tog sukoba sa Ceskima nije nikad uspio ući zapravo u, u tu čast. Jednako tako, te 1453. Hunjedi dobiva i posjede u, u Križevačkoj županiji. Te 1453. godine treba imati na umu da se događa još jedan krucijalan događaj ne samo dakle, za povijest Ugarsko-Hrvatskog kraljstva, nego i za općenito i za europsku i svjetsku povijest, to je pad Carigrada. Pod Beograd sultan Mehmed II doveo je do 60 tisuća vojnika. Došao je sa slavom osvajača Carigrada. On je ostvario drevni san osmanskih sultana da prijestolnicu stave u grad rimski careva. Ivan Hunjadi pod Beograd doveo je više od tisuća svojih iskusnih vojnika. Franjevac Ivan Kapistran podignuo je križarsku vojsku od možda tisuća ljudi. Borbe kod Beograda 1456. dodatno će učvrstiti Hunja u reputaciju vojskovođe. Ta će mu reputacija donijeti slavu u narodnim pjesmama. Andrija Kačić-Miošić u svojim razgovorima donosi ovu pjesmu o junaštvu Janoša Hunjadija, Sibinjanin Janka. Otpisuje Vuče Ličanine. Čudim ti se, starče, mjelovane, prošlo ti je sto godina dana, a junake ne znaš od mejdana. Ta čuo si Sibinjanin Janka, ungarskoga bana i junaka, od kojega se pivaju popivke po svoj zemlji Turskoj i Slovinskoj, jer je veće posika Turaka nego imaš ti u bradi dlaka. Na boji je Janko otkako na 1441. 30 puta cara predobio. Borbe oko Beograda bit će važne u ratovima s Osmanskim carstvom. Neuspjeh pod Beogradom i sjećanje na njega dovešće do toga da Osmansko carstvo neće sljedećih 65 godina pokušati zauzeti taj grad. Tek 1521. Sulejman Veličanstveni pokrenuće veliku vojsku protiv Beograda. Janoš, Ivan ili Janko Hunjadi neće dugo uživati u pobjedi. Govori Gordan dravančić s Hrvatskog instituta za povijest mladi sultan Mehmed Osvajač uspjeva 1453. osvojiti Carigrad, čime zapravo sa svjetske scene nestaje posljednji trag e, rimskog carstva, bizansko carstvo u potpunosti nestaje, iako je zapravo 1200. godina ono maltene pa preživljavalo sa određenim usporima tijekom 14. stoljeća, ali zapravo a, sa tim padom, sa padom Carigrada na neki način su pale i nade da će se Osmansko carstvo moći maknuti sa europskog kontinenta, ali bez obzira na to eh, Hunjadi kao nasljedni jedinski vojvoda i osoba zadužena, zadužena za obranu kraljestva, dakle i jugoistočnih granica, a sada i kao kapetan kraljestva, pokušava organizirati eh, novu obranu Smedereva 1454. godine, nakon pada Carigrada godinu dana kasnije Osmanlije ponovo pokušavaju osvojiti Smederevo, pa hunjedi uspjeva obraniti i dakle ne samo Smederevo, nego eh, Kruševac i Vidim u Bugarskoj. Time će zapravo on napraviti jednu dobru osnovu, potvrditi svoje vojno umijeće dakle osnovu za nekakav budući navalni rat, do kojeg nažalost nikad neće doći, jer iako su dakle te pobjede 54. zapravo mogle predstavljati kao što je 43. su predstavljaju osnovu za jedan navalni rat. Činjenica da Urlik Celjski konstantno rovari na dvoru protiv, protiv Hunjedijevaca je rezultirao time da Ladislav V nikad nije pružio efektivnu kraljevsku pomoć naporima kapetana kraljstva Hunjedija, te će u trenutku kada u lipnju 1456. Osmanlije po drugi put pokušavaju dakle osvojiti Beograd, kraljevska pomoć u potpunosti izostati. Tu će se onda uključiti i različiti drugi crkveni krugovi, te će e, zapravo e, jedna velika križarska vojska se uspjeti okupiti pod vodstvom Franjevca Ivana Kapistrana, te doći u pomoć Beogradu, kao što će i sam Hunjadi organizirati tu obranu u 7. mjesecu 1456. godine i uspješno će se uspjeti odbiti više mjesečne opsada Beograda, ali naravno bez kraljevske pomoći. Ono što će dakle na neki način nakon toga zapečatiti e, sudbinu samog Janka Hunjedija nije dakle nekakva loša ratna sreća, nego činjenica da je obrana Beograda prozokovala toliko žrtava da se zapravo pojavila nekakva epidemija usred nepokopanih leševa u okolici samoga grada, te se je pojavila dakle epidemija od koje je 11.8.1456. u Zemunu, dakle u neposrednoj blizini Beograda preminuo Janko Hunjedija. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Toni Bertović. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.